vergewe maar asblief dan die verwysings na hulle toe want dit is belangrik vir hulle om te maak hier. Die Joods gemeente is 'n vrye solidariteit wat baie by gelê het. My familie van moederskant se verbintenis met hierdie gemeente kom 'n lang pad. Ek het net oor dit genoem. Vanaf 1850 hoor my grootgroei Hans en Natoo Groenewald op die plaas uit en daar by die Nikolaas. En vanaf 1859 word hulle hooggekraak. Dit is soos van karakter om altyd binne die gemeentegrense van Wesdorp. Hulle Nederlandse Bybel was later vir baie jare die kanselbybel van die gemeente. Nou staan dit in die museum. Vanaf 1874 word hulle vloei die dinge op eerste jaar na by Helm nog steeds daar in die binnen die grense van die gemeente. Hy het in al die gehad van die ontstaan van die gemeente sy roep weerspons. En later het my omgeving en ons in kan weerse daar in die gemeente. Later oor werd op wat John Kroon in die jaar. My ma en haar broers en sisters daar geboren en het in die plaatsschool wat ook wat aangeboren het in die school gehad. Nee, die sien dit is 'n persoon wat hier oor swart dat hulle nou se kon nie sra. Doet dit waar die skaal daar aan die wonder is. En hy bly daar tot hy se dood in 1946. Die kinders was op dood in die hoërskool wat in 1993 gesê word weer die hoërskool het bewaar geword. Die jeugende is toe wat nou in ons storie staan wat vir baie jare hier agter die kateder vir die pres sou. Op ons oorlewering het dit saam met die gerode wat die taak gekom. En is dit een van vier soele wat die vroegelaas van die gemeente gehad baie, baie jare geleden. Nou, die moeder, het sy eerste preek hier gelewe. Later was die oorzitter van die 1983 van die kanse bij mevrou Frieda. Baie dankie dat jy met jou jaar aan my 49 jaar geleer by implikasie toegestem het dat u sal het nie al bloed in ons kinders aarde sal doen. Samen met ons gesins in die woordigheid binnen die weie grense van die gemeente sê dit in 1975 as die koele land samen al 134 jaar hier. Ten die agtergrond dat die gesang waar hy aan die begin van hierdie 200 jaar gefees het van die Joodse gemeente geskryf het om te sê dat my moeder, die pastorieoeder, in die 1950s een kerststel geskryf het wat oor deze kon word wat uitvoer as deel van die gemeente sy feestjaar dit is nie so besig. George en sy kapitaliste, wat die Nederlandse kerk, wat is die kerkkoor, en die toneelgroep in haar in geweest, het saam gestaan. Kleinige wijzigings is aangebring aan die tekst, bijvoorbeeld die woord herhoud, en baie mense gedag nie hier. Aanpas is ook gemaakt aan die muziek. Baie dankie dat allemaal wat op enige manier betrokken was, dat jy dag sy verdere, ek kom oor bom en klant, project sy net, mens, en dan, in die behoefte ook aan die familie, como pensó. Y era oso, oso andrés y yo, para donde siempre de una rueda. Os lo que siempre pasó, oso goce en medela. Oso andrés y rey, oso en su mano. Al die dank van ons harte kom u toe, vir die liefde van ons, vir die verlossende genade, vir ons insluiting in u verbond. Ons dank en eer u vir elkeen wat die gaves en talente wat u aan ons gegee het, gewillig gebruik het, sodat u die eeue oue heilsoorsaak genaam weer in hierdie vorm uitgedra gaan word. Ons dank u vir die voorheid om nou weer in die geest teruggevoerd te word dat die huis weer in bed leef. Maar alles wat hier gaan gebeur, wat hier gaan sien en ervaar, vervaar, so dat die huis brengende ons van die Seen van God, die Jesus kind, weer helder voor die sal verskyn. Ons hulp is in die naam van die Heer, Padre, recién en Israel,